بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Sag, mir ist als Offenbarung eingegeben worden, dass eine kleinere Schar Djinn zuhörte. Sie sagten, wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zur Besonnenheit leitet, so haben wir an ihn geglaubt, und wir werden unserem Herrn niemanden beigesellen. Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Und es pflegte der Tor unter uns, etwas Abwegiges gegen Allah zu sagen. Und wir meinten, dass weder die Menschen noch die Djinn gegen Allah jemals eine Lüge sagen würden. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Djinn. Doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Und sie meinten, wie auch ihr meint, dass Allah niemanden mehr als Gesandten schicken würde. Und wir haben den Himmel abgetastet, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Leuchtkörpern gefüllt worden ist. Und wir pflegten ja an Stellen von ihm Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Und unter uns gibt es Rechtschaffene und unter uns gibt es solche, die weniger rechtschaffen sind. Wir sind getrennten Wegen gefolgt. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا Und wir meinten, dass wir uns auf der Erde Allah niemals entziehen können. und dass wir uns ihm niemals durch Flucht entziehen können. Und als wir die Rechtleitung hörten, glaubten wir daran. Wer an seinen Herrn glaubt, der befürchtet keine Lohnschmälerung und keine Drangsal. Und unter uns sind Gott ergebene, und unter uns sind vom rechten Weg Abschweifende. Was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, so bemüht er sich um mehr Besonnenheit. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Und wenn sie sich auf dem Weg recht verhielten, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben, damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Und als Allahs Diener aufstand, um ihn anzurufen, hätten sie ihn alle beinahe erdrückt. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Sag, ich rufe nur meinen Herrn an. und ich geselle ihm niemanden bei. Sag, ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren, und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Ich vermag nur etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, Gewiss, für ihn wird es das Feuer der Hölle geben, ewig und auf immer darin zu bleiben. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Wenn sie dann sehen, was ihnen versprochen worden ist, Da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat. Sag, ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist oder ob mein Herr ihm eine längere Frist setzt. Er, der Kenner des Verborgenen, er enthüllt niemanden das, was bei ihm verborgen ist, außer dem Gesandten, den er bewilligt da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen, damit er weiß, ob sie wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, und dass er das, was bei ihnen ist, umfasst, und er die Zahl von allem umfasst.